لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا Kwa hakika Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipofungamana nawe chini ya mti na alijua yaliyo moyoni mwao basi akateremsha utulivu juu yao na akawalipa kwa ushindi wa karibu wa maghanim kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima na ngawira nyingi watakazozichukua na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيماً Mwenyezi Mungu anakuahidini ngawira nyingi mtakazozichukua basi amekutangulizieni hizi kwanza na akaizuia mikono ya watu isikufikieni na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini na akakuongozeni njia iliyonyoka wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira na mengine hamwezi kuyapata bado. Mwenyezi Mungu amekwisha yazingia na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Walau qatalakumul alladhina kafaru lawallu al thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Na lao makafiri wangelipigana nanyi basi bila shaka wangeligeuza migongo kisha wasingelipata mlinzi wala msaidizi sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajid li sunnatillahi tabdila huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokwisha pita zamani wala hutapata mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Na yeye ndiye aliyezuia mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la maka baada ya kukupeni ushindi juu yao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miatendayo. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما Hao ndio waliokufuru na wakakuzuieni msiingie msikiti mtakatifu na wakazuilia dhabihu kufika mahali pao. Na lao si wanaume waumini na wanawake, waumini msiowajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua. Mwenyezi Mungu ili amuingize amtakaye katika rehema yake lao ungelitengana bila shaka tungeliwaadhibu waliokufuru kwa adhabu chungu idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliyati fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما pale waliokufuru walipotia katika nyoyo zao hasira hasira za kijinga Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini na akawalazimisha neno la kumchamgu na wao walikuwa bado wenye haki nalo na wenye kustahili na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipokuahidi kwa kujitolea chini ya mti. Yeye alijua yaliyomo katika nyoyo zao ya ikhlasi na kutimiliza ujumbe wako. Basi akateremshia utulivu na kwa ajili ya ukweli wao katika kukunga mkono na kutimiza sulhu aliwapa nguvu hapo hapo na ngawira nyingi alizoahidi kuwa watazipata. Na mwenyezi mungu ni mwenye kushinda kila kitu mwenye hikma ya mwisho katika kila anolihukumia. Mwenyezi mungu amekuahidi ngawira nyingi mtakazochukua katika wakati uliokadiriwa kwa hayo. Basi akakuleteeni haraka haraka. Na hayo ndiyo hizo ngawira alizokuahidini na akakukingeni na madhara ya watu juu yenu na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini juu ya ukweli wa ahadi ya Mwenyezi Mungu kwao na kuongozeni kwenye njia iliyonyoka kwa kumtii yeye na kufuata mtume wake. Na ngawira nyingine ambazo mlikuwa hamjazipata, Mwenyezi Mungu amekupeni ushindi wa kuzipata. Na Mwenyezi Mungu ana uwezo uliotimia juu ya kila kitu. Na lao makafiri wa maka wangelipigana nanyi, na wasifanye ile sulhu nanyi basi wangelitoka mbio kwa kushindwa kwa kukuogopeni na tena hapo wasingepata mlinzi wowote wa, kuwatawalia mambo yao wala mtu wa kuwanusuru Mwenyezi Mungu ameendesha mambo yake kwa mwendo kama aliyouendesha zamani kwa viumbe vyake navyo ni kwa hatima njema ya mitume wake na waumini wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu na huyo ni mwenyezi mungu pekee ndiye alizuia mikono ya makafiri isikudhuruni katika vita vyao kati ya maka. Na baada yake akakupeni uwezo kuwashinda na hakika mwenyezi mungu ni mwenye kuyaona yote miatendayo. Watu wa maka ndio waliokufuru na wakakuzuilieni msingie katika msikiti mtakatifu na wakawazuilia dhabihu wanyama wa kutoa mhanga mliowachunga na kuwafunga kwa ajili ya kutoa dhahia. Wasifike pahala pao pa kuchinjwa. Na lau kuwa si ubaya wa kuwasibu waumini wanaume na wanawake kati ya makafiri wa Makka ambao hamwajui mkawaua bila kuwajua na mkapata ari na hizaya kwa ajili ya kuwaua basi tungelizokusalitisheni nao mkapambana nao na kuzuiliwa huko ni kwa ajili ya kuwa Mwenyezi Mungu apate kuwaingiza katika ulinzi wake waumini walio baina yao na waliosilimu miongoni mwa makafiri. Lau kuwa wanatambulikana waumini basi walio walioshikilia ukafiri kati yao adhabu ya ukomo wa uchungu pale wale waliokufuru walipofanya katika nyoyo zao dharau za kijahilia. Basi Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini na akawalazimisha neno la kujikinga na ushirikina na adhabu. Na wao walikuwa ni wenye kustahiki na kuelekea hayo na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu.